บุ๊กทูห้าสิบหกความรู้สึกโอเ e ć a มีความรู้สึก ต้องการ อยากบิติรัสโปโลเจนเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก raspoloženi smo เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก nismo raspoloženi กลัว plašiti se ดิฉันกลัว ja se plašim ดิฉันไม่กลัว Ja se ne plašim. มีเวลา Imati vremena. เขามีเวลา On ima vremena. เขาไม่มีเวลา On nema vremena. เบื่อ Dosađivati se. เธอเบื่อ Ona se dosađuje. เธอไม่เบื่อ Ona se ne dosađuje. หิว Biti gladan. คุณหิวไหม Jeste li gladni? คุณไม่หิวหรือ Vi niste gladni. กระหายน้ำ Biti žedan. พวกเขากระหายน้ำ Oni su žedni. พวกเขาไม่กระหายน้ำ Oni nisu žedni.